casi que no tengo que ponerme hoy. Pero quedaste bella, amiga. Yo la verdad estoy lista para hoy. Claro, con calma, que lo que pasó la otra vez. Ey, siempre si digo que no va a pasar nada, es porque todo va a estar bien. A menos que hoy encuentre el amor de mi vida. No sé. Dímelo, tú. Hello. mía, camino. si te estoy esperando. Tranquilo, tranquilo, yo estoy ahora, la disco ya? Sí, sí, estoy aquí esperando los anillos. Tú sabes que yo me caso mañana y si no llega, tú sabes lo que te va a pasar. No, chico, tranquilo, yo voy para allá ahora, no te preocupes. Ok. Carol <laughs> G. Carol Salgo en la noche en busca de caserío porque a mí lo que me gusta es el pare, pare. Y los latinos estamos locos pa' eso, con pare de peso en la cartera y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera. Pero lo más importante lo quiero sin una nena. Pa' decirle hello, hello, hello, es echar su mano pa' hacerlo Yo quiero que te olvides y que te ponga pa' mí. Mamacita como tú yo no le he visto por ahí tan chula. Colombiana su figura. Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan. No lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un habano pa' que te relajes. que sube la música, el volumen no lo baje. Lo que bailo con ella. Sus pasitos me gusta, su movimiento hace que me luzcan. Sabe lo que quiero y me pide ya que queremos pero sin amor. A decirle hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. Porque no te tomas conmigo esa botella. Hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. Porque no te tomas conmigo esa botella. Y que rápidamente me tome por el brazo, que me haga la mirada matadora escuchamos music, no fumamos nada más. ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos. Ven y dime si tú quieres. Pues, ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres. Y no lo piense, vamos relaje. sube la música, el volumen no lo baje. Y no lo piense, vamos en viaje. Que tú pa' provocarme te pones traje. Prendemos un abano pa' que te relaje. y sube la música, el volumen no lo baje. A decirle hello, hello, hello. Es echar su mano para conocerlo y me diga hello, hello, hello. Porque no te tomas conmigo esa botella. esa botella. Hello, hello, hello. Estrechar su mano para conocerlo y me diga. Hello, hello, hello. Porque no te toman conmigo esa botella. Hello, Osuna. El negrito claro. Carol G.